Par de giles están hablando mal de mí, pero no les da la cara. Pa' que me venga a frontear, que tienen para gastar, no me vengan con cosas raras. Dicen que son buenos, pero yo nunca los vi tirando una buena barra. Dicen que son pero nada, poco, mucho, mucho hablar, no me vengan con cosas raras. Llegamos nosotros de lleno pa'l party, champeta con blonde y yo. Tengo la maldita costumbre que después del party me lleva una Pero ni siquiera que estoy pegado, pero así la vivo yo. que me cuelgue la nuca, dos anillos que por fuera se me luzca. En la muñeca 4066, no falta mucho para romper la ley. Tengo 19 pegados los 20, y si no pego los 20, los 20. Tú sabes, mami, que yo me busco el billete, y vos los loca por este polete. Del malo se queja, pero de Queremos estar coronados, para la Europa como lo he soñado. Acá somos puros fleites, pero de que están encerrados. Yo siento conmigo a todos lados, agradecido por lo que he ganado. Bendiciones para mi gente y para lo que la lucharon. Par de giles están hablando mal de mí, pero no le da la cara. Pa' que me vengan a que tienen para gastar, no me vengan con cosas raras. Dicen que son buenos, pero yo nunca los vi. Tirando una buena barra. Dicen que son pero nada, poco, mucho, mucho hablar. No me vengan con cosas raras. bueno se queja pero por gente que por mí ni caminaba. Metí la mano Thank <laughs> you.